Hallo almal, welkom by Gogga byt nommer 14. Uh eh, die rede hoekom ek so 'n bietjie laat is, is ek het die geleentheid gehad om vandag 'n onderhoud te voer met een van die mede Suid-Afrikaners wat ek raakgeloop het by die werk. Sy's 'n Engelssprekende Suid-Afrikaner, maar sy het die pot gooi met my gedoen in Afrikaans. Ehm um, ek dink sy het fantasties gedoen, maar julle kan vir jouself luister. En ek moet net weer vir Lynn sê baie dankie vir die kuier. Dit was werklik waar baie lekker gewees. 2 <laughs> en 'n half ure later. Ehm um, ek moet ook net bysê die klankgehalte klink vir my redelik goed, maar party mense sal seker net 'n bietjie moan. Maar dis in 'n koffieshop gedoen, so die agtergrond noise is heel deel van die van die ondervinding. Ek gaan nie aan die einde stukkie sit nie, so ek gaan dit sommer hier in die begin doen. As jy enige kommentaar wil lewer, asseblief daar so gaan op Gogabyte. Um, en kom in sommer direct daarso of stuur vir my e-mail en dan kan het aanstuur vir vir Elaine ook as wil op uh, eh, gogatassie@googlemail.com. Luister lekker ouwens! Yeah, that will just have to be part of the coffee shop experience, I think. <laughs> most of the things I was told was like, do not do an interview in the coffee shop. Yeah, whatever. I'll um, defy Did um, is that what your friends told you? Yeah, well, they don't know anything. they mean. Okay. I could have sat the you in Terence's office. He's not there today, right? like you said, but then is... I would have had James and everybody looking at me, and I'd have been very self-conscious. No, we'll be alright. Yeah. <laughs> I think I'll be more self conscious about doing it <laughs> than you will be talking it. Where in the in their office or here? Just anywhere. I think oh. it's a bit strange. Ah. Right. Slaan ons oor in Afrikaans. Oh, okay. <laughs> well, it is um baie dankie dat jy die onderhoud met my doen. Ag, dis 'n plesier, Natasha. En net vir almal wat wil weet, ek het vandag vir Elaine, hoe sê mens jou van Geddy. Geddy Lyn Kitty wat saam met my werk. Wat sy werk nie saam met my nie. Sy is bietjie hoër op as ek. <laughs> ek is op die 5de eh, vloer, ja. Jy's op die 3de. Ek het eh, 'n 'n mede-Suid-Afrikaner gekry en gedag, okay, ek gaan 'n onderhoud met haar voer. So sy's ingeroep om bietjie te kom praat in hopelik in Afrikaans. Sy enigstens voel jy met oorslaan in Engels. Please do. Baie ah, dankie. Te veel worry oor die vrae nie. <laughs> jy het dit dan al gekry, so jy weet bietjie wat om te verwag. So kom ons begin met die vraag wat gewoonlik gevra word as 'n uh, eh, ander Suid-Afrikaners jou ontmoet. Is gewoonlik die eerste vraag is wat is jou naam en jou nooiens van? So ek is Elaine Geddie nou. Ehm um, ek het 'n baie aantreklike ou ehm um, <laughs> getrou. Ehm um, my nooiens van van was 'n bird. 'n mm. Baie Engelse van. Ehm um, it's a baie interessante storie my ehm um, pa is 'n Engelse man van Engeland um, en hy het in die um, in the 1960s het hy um Suid-Afrika toe gegaan. Um en hy kon um nie 'n woord van Afrikaans praat nie. Hy het my ma daar ontmoet. Sy was um 'n Afrikaanse meisie. Haar naam is haar noens van dis Oberholzer. So dis baie Afrikaans. Afrikaans. <laughs> um en hulle het nie um hulle kon nie baie met me, mekaar gesels toe hulle eerste ontmoet nie. Ek, ek dink my ma um vertel nog steeds 'n joke waar sy <laughs> sê dat ehm um, sy het gedink hy het vir haar vir 'n melkskommel gevra en sy het gesê ja in in hy het eintlik vir haar gevra met haar met hom te trou. <laughs> so was 'n kommunikasie gaping daar yeah. Ja. gewees maar dit het, het goed uitgewerk. Ja. Yeah. Ehm um, so hoe lank bly jy nou in Londen? Ehm um, wel ons het die eerste keer Londen toe gekom in die Oktober van 2000. Mhm. Mm Ehm um, ons het ehm um, toe twee kinders gehad en, en ons het besluit om terug Suid-Afrika toe te trek om um, naby ons ehm um, ouers te wees en ehm um, so 'n bietjie van 'n 'n makliker ehm um, leefstyl te experience. Mhm. Ehm um, en ons is ehm um, terug eh, hier ehm um, laas jaar in Mei. Dit is net nou so lank nie. Ehm um, waar bly julle dan nou? Ons bly in dieselfde in ehm, Blackwater ons ehm um, eerste ehm um, kom bly het. Ehm um, dit is East Sheen. Ehm um, dit is Suidwes Londen. Mm -hmm. Okay. Ehm um, so wat was die rede kom jy hulle teruggekom het? Of wat was die rede wat jy oorspronklik hiernatoe gekom het? Ehm um, <laughs> toe ons eerste hier ehm um, gekom het, het ons net aan 'n hoom gekom. Ons het nie 'n eh, um, ehm, plan uitgedink nie. Ons het nie 'n um, 5 jaar goal gehad nie. Ons het niks van die soort um, gehad nie. Ons wou net Londen toe kom, hier te kom werk en um London to experience. Um en uh, die jare het net verby ge gehardloop en het, het net gou 6 jaar um was ons hier. <laughs> Ja, en um yeah, ja, toe het ons besluit om terug te gaan en um, ons het in Mei weer hier um, um, gekom omdat ons um, stuurt dit is baie vir vir hom is die werk baie beter hier. Vir my um, maak dit nie sin as, asof ek um, in Suid-Afrika werk nie of hier nie, maar vir hom het hy reg gehou wat paar van hy die geleenthede wat hy hier kon kry was baie goed. That's the right word. Says, thanks. <laughs> That's right, full in. <laughs> Ehm um, so wat se werk doen jy in Londen nou op die oomblik? Ek is 'n ehm um, geoktroeëerde rekenmeester. Ehm mm um, ek ehm um, en as ek by Thomson Reuters werk, ehm um, dan um, doen ek twee soorte dinge. Ek um, werk um, om 'n uh, eh, um, 'n nuwe maatskappy in Thomson Reuters te integreer. O, nee, ja, integreer. Ehm en um, dit is nie ehm um, dit is nie eintlik waar my skills is nie. Ek weet nie wat die regte woord is nie. En as ek ehm um, as ek met ehm um, ehm um, die ander ehm um, helfte van my ehm um, job is om Helen Owes met haar te werk ehm um, en haar te help met ehm um, growth initiatives. So dat iets meer wat jy in belang stel. Dit is meer jou yeah, ja, snare prikkel. Dit is definitief ehm um, meer jou ja, interests. Ja. Yeah, yeah. So jy het groot geword in Suid-Afrika dan? Ja, yeah, ek het in ek is in Alberton groot ge, um, groot gemaak. Ons het in dieselfde huis gebly um, vir my um, die hele tyd wat ek 'n kind was. Um, en ek het net uh, eh, ek het my my, my ouers se huis ek het eers daar uitgetrek toe ek 24 was. So ek het vir 24 jaar in dieselfde <laughs> huis gebly langs dieselfde bure. Um, ehm, dit was baie lekker. En so jy was al in Suid-Afrika, was dit toe jy mm, kind was, mm. was dit Afrikaans, Engels ek, gemeng? toe ek 'n kind was, ehm um, was dit gemeng. Ehm um, ek het um, met my pa in Engels gepraat en met my ma net in Afrikaans gepraat. Jy sal nooit so sê nie. Maar ehm um, my ouers het besluit ehm um, toe ek skool toe moes gaan dat ek ehm um, na Engelse skool moes gaan. Ehm um, dit dit was een van my pa se groot dinge in die lewe. Ons moes Engels ehm um, skool toe gaan. En ons het en ek dink dit is ehm um, dit um ek ek het altyd baie um van Afrikaans gehou en dit was een van my um groot um enjoyments by die skool. Maar um ek dink omdat ons nou in Londen bly en omdat ek altyd met my ma in Afrika in Engels praat, is my Afrikaans nou heel sleg. <laughs> ja, myne dis een van die redes hoekom ek die potgooi begin het. Dit was ek het niemand om my Afrikaans te praat nie en ek is nou omtrent 7, 8 jaar terug uit Suid-Afrika uit weg. En ek het ook nie regtig Suid-Afrikaanse vriende hier nie. Ja. Yeah. So meeste van my tyd praat ek ek kan daag gaan sonder om Afrikaans te praat en ek dink dit is nogal moeilik vir mense om te verstaan as hulle weet dat my huistaal Afrikaans is. En dan verdwaal jy en slang jy bietjie jou jou Afrikaans en Engels so bietjie soos jy nou dan ja. yeah. opgetel het in e-mails ook. So dis nog maar net wat gebeur. Maar dit is lekker om 'n geleentheid te hê om Afrikaans te praat veral met iemand wat nie regtig dit hulle eerste taal is nie, maar dit regtig waardeer om dit te praat. Ek vind Suid-Afrikaners partykeer as Londen toe kom, vergeet Afrikaans omdat hulle wil vergeet. O, o, ja, dit is Maar dit was nie... lekker om iemand te ontmoet en te sê jy ek hou van Afrikaans praat en ag ek hou baie daarvan. Um, ek ek het besluit op universiteit om Afrikaans en Nederlands te studeer mm -hmm. en ek het en ek het baie goed daarin gedoen. Ek ek kan baie goed luister, ek kan baie goed lees en um onderstaan, maar is om die woorde te vind. Um voel ek uh, dit is nogal moeilik en ek en dit is baie <laughs> sleg. Um want ek praat nie meer met my ma in Afrikaans nie mhm. en um my ma al haar um familie is Afrikaans en hulle praat um, altyd in Engels met my as ek op as, as ons op die foon is want my Afrikaans ek hukkel so oor my woorde. Vind jy nie ook as jy ek vind as Afrikaans sprekende as ons Afrikaans praat sê nou maar in die, in die kantoor dat jy baie meer aware is van die mense wat dalk gaan offend wees omdat jy hulle jou nie kan verstaan nie. Maar dit is sommer lekker. <laughs> dit kan lekker wees, maar is... ek vind as ek so met saam met my man iewers heen is en ons het iemand wat Afrikaans praat, Ehm um, ek sal heel moontlik oorslaan in Engels om hom te akkommodeer want hy kan dit nie verstaan maar ek dink dit is is dit is 'n strengte van die Afrikaanse sprekende mense hulle sal altyd almal anders ehm um, akkommodeer akkommodeer <laughs> en Engelse die Engelse Suid-Afrikaanse ehm um, communities. Yeah, speak, and they like, need doing speak it. English. Yeah, that, that we <laughs> will always speak English. And I think that's the strength of Afrikaans people. Dis ook om heel fascinerend is dat jy na Engelse skool toe gegaan het en nog steeds so goed Afrikaans aan die ander kant uitgekom het. Oh. Ek het uh, niggies wat uh, cousins wat Engelse skole toe gaan, hulle ma ook is Afrikaans en aan die ander kant uitgekom het is nie Afrikaans is nie hulle sterkpunt nie. O. Oh. <laughs> so dit is Ja, ek sê dit is baie lekker om mense te kry wat kan Afrikaans praat. So jou uh, manier hoe jy dan hier bly, is dit ehm um, paspoort visa 'n paspoort um, omdat my omdat my um, pa 'n uh, eh, Engelse ou was toe ek um, gebore was het hy my as 'n um, dual nationality gegee. Het jy jou kinders dan ook as deel nationals geregistreer? Yeah. Ja. So hulle het yeah. Ja. ook albei hulle paspoorte. Hulle het ja. Hulle kan kies. Ja, yeah. die die ouer twee is hier gebore en die um jongste is in Kaapstad gebore. Ja. Lekker. <laughs> Sy gaan iets vir haar sussies en boeties sê, "Wel, ek is nie hier gebore yeah. Ja, nie." Ja. <laughs> so jy het gesê op skool jy het altyd in Alberton gebly, was jy dan in een skool, laerskool, hoërskool? Ehm um, laerskool en hoërskool. Wat voor school was jij geweest? Mm, mijn ma was, uh, um, mijn ma was uh, um, onderwijzer bij de school. Dat was een, net eh, een government school. Mm -hmm. um, en ja. Yeah. Maar ze is het meeste van ons. Ja, yeah, <laughs> Universiteit? Uh, ek, ons is naar Wits toegegaan. Mm -hmm. um, baie van ons, van ons school, het um, Wits toegegaan. En ik heb um, ek het altijd um, na die tijd um, gedacht dat misschien moest ik um, liever UCT Toe gaan ja. steed um ehm, van my ding doen. um <laughs> ek dink die um die heel um the whole experience is my baie beter as jy weg van jou ouers is en ek dink nie ek het die um die universiteit se lewe tot die vol het jy ook by jou ouers gebly die hele tyd wat jy in die universiteit was. Ja. Yeah. Ja, ek het gedink ek was te slim vir universiteit, so ek het nooit gegaan nie. Ah, oh, Natasha. maar dis al reg. Ek werk dieselfde as aan die ander ouens wat hulle graad het. Ek het net minder skuld. so ja, dis gewoonlik die eerste vraag wat jy kry as jy aan 'n Suid-Afrikaner in Londen veral ontmoet. So ons gaan 'n bietjie net uh, praat oor jou background en ander dele. So hoe het jy in die lyn of jou besigheid betrokke geraak in die lyn waarna jy nou is? Um, ek het rekenkunde op um ehm, skool um ehm, gestudeer. Dit was mhm. een van my vakke. Ek het dit tot matriek ge gevat. En het, dit was so maklik vir my, dit en um um wiskunde. En dit was baie baie maklike um subjects. Fakke, mhm. fakke. Um en ek ek was net baie lief vir hulle en um toe ek in standaard 9 was, um het ek op daardie ehm um, ehm um, tyd gedink dat ek 'n dokter sou wees ehm um, na skool, maar ek het 'n uh, eh, ehm um, met 'n ou uitgegaan en hy was 'n fiets ehm um, ja. En hy het 'n baie slegte ongeluk gehad op sy fiets. Hy het sy ehm um, wat's his collarbone? Sleutelbeen. Sleutelbeen is 'n lekker woord. Hy het sy sleutelbeen gebreek en dit was 'n baie slegte breek en dit het, het so uit sy vel uit gesteek en dit was ja, you know, dit was nie lekker nie. En um ek het die hele tyd um siek gevoel toe ek dit gesien het. Ek ek en ek het gefeint en dit dit was eh, en en Ja, dit was <laughs> ek het toe besluit miskien is ehm, 'n um, dokter nie eintlik vir my nie. Miskien is ek so 'n bietjie squeamish en ek moet iets anders soek. En my pa het um, op hierdie tyd hierdie tyd het hy ehm, 'n um, kantoor gedeel met um, rekenmeesters. En um, hy het my hierdie eendag ingevat na hulle en ek het met hulle gepraat. Mm -hmm. En hulle het plat klink dat dit so interessant en opwindende. <laughs> Kreef, sy het 'n bietjie gelieg, maar <laughs> ehm um, ja. Yeah dit dit was ek en toe het ek um vir 'n um ehm, studiebeurs um ehm, gaan um soek um by die groot um vier accounting firms mm -hmm. en ek het een gekry en um en dit vir my universiteit betaal. So so het um verslyn maar obviously jy in Suid-Afrika sowel as in Londen nou geleenthede gehad om seker by redelike goeie firmas te werk. Yeah. Ja. Hoe vind jy die besigheid tussen Zuid-Afrikaanse besigheidsmense en Engelse besigheidsmense? Nou, ek dink Engelse um mense is so 'n bietjie meer gestruktureerd en hulle het baie meer re regulasies wat hulle um volg. Ek dink um Suid-Afrikaanse mense is baie meer entrepreneurs en um hulle hulle wil goeder hulle wil goeder doen. Mm. You know, get the jump done. Maar eh, die Engelse wil hulle reëlings en ja. Yeah. Dit is nogal interessant. Ek dink altyd die as jy ek weet nie as jy kyk na Engelse besighede dan dink jy o oh, dit dit lyk of dit goed gaan, maar daar seker soveel meer hoops om deur te spring. Daar is, daar is baie meer hoops. En, ek moet sê dit is een ding van die Suid-Afrikaners wat ek ook agtergekom het is ewen as dit bad gaan hoe hulle planne kan maak. Daai ding van 'n boer maak 'n plan. 'n Boer maak 'n plan. Definitief. Ek dink dit val sekerlik in die in die besigheidsklas dan ook. Ek dink so. As ek hulle so. besigheid doen. En ek dink dis ook um ek dink Suid-Afrikaanse um, mense het het 'n baie goeie reputasie hierso want ons werk hard en ons wil goeders doen. Ons wil mm. you know, en committed as ons begin dan. Yeah. Hopelik maak ons 'n goeie job klaar. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> um jy dan nog gesê jy het 3 kinders, né? Nou. Ek het 3 kinders, ja. <laughs> en ek weet hulle is klein kindertjies. Hoe vind jy dit om 'n werkende ma te wees? Um ek vind dit baie baie moeilik. Ehm um, dit is daar is baie kompromis en daar is baie ehm um, guilty guilty feelings die hele tyd. Ehm um, jy uh, omdat jy uh, ek dink omdat jy kinders het, kan jy nie so lank by die werk bly as ander mense nie. So dan partykeer dink mense jy jy werk nie so hard nie en dit en dit is dit is nie reg nie. Ehm Ehm um, en jy jy ek ja, ek ek dink jy het net so baie dinge aan die gang. Ehm um, en miskien sal dit nog vir vir mense werk as hulle een kind het of twee, maar by 3 het jy so baie kinders. <laughs> Ehm um, en so baie goeders om te organiseer dat dit dat dit te moeilik is eintlik vir my om te werk en so dis kom ek nou housewife gaan wees. <laughs> <laughs> Dit is ja, dit is altyd die vraag, is like kan dit gedoen word? Kan kan jy best of both worlds hê? Ag, ek ek het regtig gehoop dat ek kon, ehm um, die best van both, maar vir my werk dit nie. Ek miskien as ek te veel van 'n perfectionist of ehm um, te veel van 'n control freak, maar vir my werk dit nie. Um ek weet ek ek werk met Helen Owens oh, en sy het sy het net een kind, maar jy weet, sy het ehm um, so goed in die maatskappy gedoen en en nou is, is sy waar sy is. Maar ek dink sy moet moet ook ehm um, kompromisse in haar lewe ehm um, hê en ehm um, dit werk vir haar, maar vir my werk dit nie. So ek vertel net meer van jou van jou kids en jou uh jou nuwe rigting wat jy nou gaan inslaan om <laughs> huismaat te speel. So ek het 3, ek het 'n seun, hy is 6, sy naam is Ethan. Ehm um, hy is hy is so 'n nice kind. Regtig, ek hou so baie van hom. Hy's As ek <laughs> As ek so kan sê, hy's so mooi. Ehm um, en ehm um, hy hy's net baie hy sal doen wat jy vra. Ehm um, hy hy kan by homself speel. Hy's baie independent. Ehm um, hy's hy's net net net so so lekker kind. Ehm Um, en dan is um, die tweede een is Hannah. Sy is 4 jaar oud. My ouma noem haar 'n patroon. Um ehm, and I think that's a compliment. Um en sy sy is ook uh, al drie van hulle is, is regtig baie lekker kinders. En um sy is jy sal nie glo nie want ek het so donker hare en donker oë. Sy is 'n blondina. Sy is wit blond met blou oë en sy is heel pragtig en sy nou 4 en 'n half. Ek het ook goud goudgeel blonde hare gehad toe ek 'n kind was en my ma het spot altyd sê dat as ek ouer geword het, het my brein se gegroei maar hare het donkerder <laughs> geword. so ek is nie meer so blond soos ek 'n kind was yeah. Ja. nie. Ja, yeah, ek dink dit is ja, yeah, ek hoop dit gaan nie met Hanne gebeur nie, maar dit gaan Seker, shame. Ehm um, ja, so sy is 4, sy is so 'n bietjie van 'n drama koningin en ehm um, maar sy sy is ook ag, sy's pragtig. En dan is dan het ons 'n 2 RA, 2 jaar ja. Ehm haar naam is Sadie en ehm um, sy is ook heel oulik en maar ehm um, van al my kinders is sy die een wat temper tantrums ehm um, gooi. Afrikaanse en, woord is vloermoer vloer. <laughs> dit is brilliant. Ja, en ehm um, sy is harde werk. Ehm um, veral as jy haar ehm um, compare met, met die ander twee. Oh, sweet. Ehm um, so jou man is hy Suid-Afrikaans, Engels? Hy is Suid-Afrikaans, um, maar 'n Engelse sprekende Suid-Afrikaner. Ehm um, maar ek moet sê sy Afrikaans is baie beter as myne. <laughs> Ehm um, ek ek dink hy het net ek, ek dink party mense het net 'n gift met hmm. tale mm. en dit is dit is hom. So julle kinders verstaan my Afrikaans, het nee, ja. hulle geen Afrikaans in hulle Hulle het, hulle het geen Afrikaans ehm um, ehm um, woorde nie. Hulle leer ehm um, Frans. Mm -hmm. Frans? Ja, Frans. Frans, aan ehm, by die skool. Ehm um, ek ek weet nie hoekom nie, maar stoot en ek het um, nooit vir hulle geleer nie. Ehm um, en nou is dit illness want ons het 'n eh, um, ehm, ons het ons eie taal wat ons um, <laughs> kan praat as ons gefrustreerd met hulle is of as ons um, um, kwaad met hulle is en dan weet hulle nie wat ons sê nie. Um, hulle sê net altyd we don't understand what you're saying. <laughs> En um, <laughs> en dit vir ons is briljant en nou is 'n bietjie van 'n grap want hulle kan nie verstaan. Ehm um, ek het voorheen 'n bietjie genoem ehm um, nou voor ons die onderhoud begin het dat jy is die jou seuns se skool se PTA secretary. Ja. Yeah. Is dit <clears throat> 'n uh, anderste responsibility wat jy dalk meer in betrokke gaan raak, meer betrokke te raak by die kinders aktiwiteite well, nee. ook? Ek wil ek wil graag met die um, ehm, kinders se aktiwiteite meer betrokke te raak. Um en ek wil ek wil gaan kyk hoe hulle swem en hoe hulle um, netbal um, speel en hoe hulle ballet gaan so ek wil definitief dit sien wat dit is wat ek um, mis nou as ek um voltyds werk maar die PTA ek het regtig ek wou um op die PTA gaan werk want ek wou um ander ouers um ontmoet mm -hmm. omdat ek voltyd werk en ek ek wou net sien wat gebeur maar die die mense wat daar op die PTA is, hulle sal my mal maak. Ek kan nie met hulle die hele hulle ek ek dink eh, dit is een ding um, wat ek um I'll have to be careful of. Want hulle maak so klein dinge, so baie groot issues en um dit dit is nie vir my nie. So al is ek op die PTA, dink ek reg dat dit nie die regte plek vir my is nie. Jy ek, ek gevind ek weet nie hoe dit werk ons met die skoolinkters nie. Ek weet dit was my half skokkend geweest om uit te vind jy met jou kind op 4 jaar ge ouderdom in sy uniform skool te stuur. <laughs> Ja, dit is baie jonk en hulle leer om te lees op 4 jaar oud. Ja, waar ek, is, in Suid-Afrika ehm um, leer hulle en ehm um, te lees die die 1 of graad 0 nou. Maar dit is dit is die jaar wat hulle 7 word. Ja dit was net vir my toe my een vriendin se seentjie 4 jaar oud is en en hulle sit nou dan klein... op daai bande kant gestaan en geskree en hy kon nie eers vier woorde aan mekaar sit nie. Ja. En nou moet hy skool toe gaan. Tof. Dit dit dit is 'n dit is 'n groot ding. Ehm um, gelukkig is ons ehm um, oudste Ethan Heisa ehm um, Oktober aan um, baba mm -hmm. en mhm. so hy is van die ehm um, oudste in sy klas en ek dink dit is 'n goeie goeie ding vir 'n seun. Ehm um, wat ehm um, en en, en reg vir hom want hy het Hy wil net mense gelukkig maak. He's got that desire to please. <laughs> maar Hannah, haar afjaarsdag is Mei, so sy is van die jongste in haar klas, maar ek dink nie dit is so groot ding vir haar nie want sy is gewoonlik bietjie meer vinniger om aan te pas. Hulle is en en sy het so baie confidence. Mm. Ja, so ek dink sy is so okay, guys. oh, sweet. Ehm um, ja, dis ek ek kan net dink ek het ek het nou natuurlik nog nie kinders nie. Ek weet nie wanneer gaan ek begin beplan nie. <laughs> ek skuif dit elke keer met so 5 jaar aan. 5 <laughs> jaar. O, griet. <laughs> so ons ehm, sal net nou maar sien hoe hoe dinge uitwerk, maar een van die dinge wat ek moet van uitvind is net skool want ek het nooit hier skool gegaan nie. Ja. Yeah. En dinge het so verander van wat my man daas in skool was. En ons het tog nie regtig vriende met kinders wat skool yeah, ja, gaan nie. Ja. Yeah. So dit is vir my bietjie weird om om daai ding bietjie te dink. Ehm um, wanneer laas was jy dan in Suid-Afrika gewees? Ja, wel, net voor ons hier uit ehm um, terug gekom het. So Mei, Mei, ja. Sjoe. <laughs> en jy het uh, obviously dan nog familie daar. Ja, ehm um, my ma en my pa is nou in Hermanus. Ehm um, en dit is ook waar my ouma is en ehm um, een van my my ma se broers ehm um, bly ook in Hermanus en die ander een um, bly in Simonstad. Hmm. So wanneer ehm uh, dink jy jy sal ooit weer sal teruggaan? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink ehm um, ehm um, Stuart hou baie van sy werk hier en daar eh, in uh, Suid-Afrika is net nie groot genoeg vir wat hy doen nie. Hy uh, hy ehm um, hy doen reorganiseer ehm um, maatskappye wat in distress is mm -hmm. en ehm um, Suid-Afrika's net nie groot genoeg daarvoor nie en hy hy hou baie daarvan. Toe ons terug in Suid-Afrika het hy probeer om ehm um, 'n uh, broader werk te doen maar dit is net nie vir hom nie. Nee. Ehm um, ek vind altyd van as mense my vra hoekom Peter bly en een van die mees opvallende goeders wat ek gehad het toe ek teruggaan na Suid-Afrika toe nou Desember was die kontras tussen kind wees in Suid-Afrika en groot mens wees. Ja. Yeah. Ek vind kind wees in Suid-Afrika is soveel vryer. Ag, ons was baie vry. Dit was baie lekker. Kan ons kind kan almal like 10 meters away van jou laat speel en ach, sonder om heeltyd rond te kyk. Ag, ons het in die straat gespeel. Ons het reg tot die ja. bottom ja. van die straat gespeel. Ja. Dit was baie vry. Dit was baie innocent. Maar dan vang jy die van daai wat jy, okay, jy's 18, jy moet nou vir jouself 'n lewe maak. Daai restrictions wat op jou gesit word as groot mens in Suid-Afrika. En wat ek sê, die mees opvallend was toe in Suid-Afrika was nou Desember. Is dit net vir my te veel die vryheid wat ek hier in Londen het? Dit is reg. Een van die grootste redes hoekom ek dink ek nie sommer sal kan weer terug gaan Suid-Afrika. Dit dit is jy, jy is so reg. Alles voel soos 'n struggle. Ja. Yeah, in ja. Suid-Afrika. Ja. Yeah, yeah. As jy daar bly, obviously is jy gewoond daaraan, maar as jy dit bietjie herleef het in 'n ander stof atmosfeer of omgewing yeah. Ja. om terug te gaan en dit dan te ervaar, ek dink Ja, en uh, ek dink in Londen is, is ons as um, vroue, ons is baie gelukkig. Ons kan ons kan uh, in die aand rondstap en ons voel safe en secure. Ek dink dit ja, die en dit die is 'n psychological ding van daas tronies voor jou deur wat mm. ons nie hier het nie. Mm. Is dit al dit maak my half claustrophobic as ek daaraan dink dat ek moet toegesloten grendel word in Suid-Afrika, baie hier soos jy sê, 10:00 die aand, 12:00 die aand op die trein kan klim en yeah. Ja. in huis toe gaan. Yeah. Ja. ja, daar's gevare hier, maar daar's net soveel less thought about. Ja. Yeah. Jy moet dit doen. Ja, yeah. dit dit is reg. So, uh, en eh, ons kan net rondstap. Ehm um, so as jy kinders het en yeah. Ja. as jy in in die in in die kamp bly, dan is dit ok want jy kan jou kind net na die strand toe ehm um, vat en hulle kan net speel. Maar as jy in Joburg bly, ehm um, jy daar uh, um, apart van jou huis en jou vriende se huis, mm. kan jy net net jy kan nie net stap nie. Jy yeah. Nee. kan jy kan en waar sal jy gaan want alles is shopping malls en so goeder is daar is nie regtig buite stap net en sy na op spesifiek plek toe ry en dit mm, gedoen. Ja. Yeah. So jy ja, dis enige ding, die vryheid van jy kan pap toe gaan en 'n drink drink en huis toe gaan yeah. Ja. sonder om skuldig te voel dat jy bestuur het of so iets. Ja. <laughs> Ehm Wat mis jy die meeste van Suid-Afrika dan? As jy moet um, ehm, denk, ek dink anders as die leefwyse wat jy vir jou kinders kan bied dalk. Um ehm, eh, vir die, ons het so toe ons teruggegaan het, het ons vir 2 jaar was ons en ehm, terug in Suid-Afrika vir 2 jaar. Vir die eerste jaar het ons in Joburg gebly. Um, en dit is was waar um, albei van ons um, kom. In die tweede jaar het ons in Kaapstad gebly. En ons het um, in Three Anchor Bay ge gewoon wat jy weet, um baie close na die Greenpoint Stadium mm -hmm. is. En ek mis die see. As ek die see kon sien in Londen, sou ek so gelukkig wees. Nie yeah. Ja. die modderdam wat ons nee, nee, nee, ek wil ek wil die <laughs> see sien. Ek wil die see sien wat um different personalities hier. In oseaan en yeah. Ja. storms. Ja, yeah, die storms wanneer dit 'n 'n lelike dag by eh, buite is. En so blou, blou, blou en um kalm wees en dis wat ek mis die meeste. <laughs> Dis uh baie interessant. Ek het nie obviously nie by die see groot geword nie, maar dis een ding wat ek regtig wens. Ek het nog nooit my man was nog nooit in Suid-Afrika gewees nie. Natasha. <laughs> en hoe lank is julle getroud? Ehm um, maart mond 6 jaar. <gasps> Outrageous. En uh, ek sou ek maak planne om om Kaap toe te pad en dan miskien op te ry van Kaapstad af Johannesburg na my maale toe. Maar my grootste wens is net vir hom te kan wys hoe lyk die oseaan. O oh, ja, dit is so mooi. Not just the sea, like proper waves, jy weet? Proper en waves, sand en en strande wat vir myle aangaan mm. en dit is Dis die ander ding wat ook in Suid-Afrika opgelet het toe ek teruggegaan het. Hoe meer helder alles vir my daar sou lyk. Like. O ja. Dit is 'n 6 uur in die oggend, 7 uur in die oggend. Alles is so helder. Ek kan van die vliegtuig af en everything is bright. The sky is bluer. En dit is regtig so. Dit is, is meer dit blou. Is, die grond is, is meer rooi. Ja, yeah, dit is. Die die reuk van dit is dis Ja. Yeah. Ek dink is in jou bloed as jy een keer daar was. Dis hoekom mense seker teruggaan. Ja. Yeah nee, vir kuier vir bly vir wat ook al. Ek dink die ander ding wat wat Joburg het wat die Kaap nie het nie is die um, thunderstorms. Oh, ons het vieslike storms gehad. Ek ah, dit is dit is amazing. Electric storms yeah. Ja. is just scary. So, ehm um, in Londen dan of in Engeland dan. Watter plekke geniet julle in Engeland? Was julle al bietjie rondgetoer op die Ja, ons ons is ehm um, ons het nogal so bietjie rond gegaan. Ons is Cornwall toe natuurlik ons wil ek wil graag die see sien. So <laughs> ek probeer ek probeer vind waar ons eendag kan retire. Oh, so Cornwall, baie daarvan gehou. Ons is ook in Devon. Ehm um, ons ons het ehm um, ook 'n bietjie in Kent toe gegaan. Mhm. Ehm um, en ehm um, Skotland toe. Ons is Skotland toe. So ons het so 'n bietjie rond ehm um, gebestuur. Ehm um, maar nog nie uh, daar's baie meer om te sien en te doen en ja. So wat in Londen self dan wat is jou gunsteling plek? My my gunsteling, ek hou so baie van Richmond Park en dit is ons bly op sy deur. Ehm um, dit is so lekker. Ehm um, ons kan net daar stap. Ons kan ehm um, met ons fiets gaan ehm um, en daar is ehm um, bokke <laughs> in die park is so mooi. Ehm um, so ek hou baie baie daarvan. En um almal um um tease my want een van my gunsteling dinge is um Adams in Londen te gaan uit eet by by fancy pack en dan om 'n black taxi huis toe te neem ek want dit is die top van oh, spoil <laughs> dit is dit is vir my so lekker want Londen um in die, in die aand met al die ligte aan en die mm. die beautiful old buildings dit is dit is net Ja, ons, ons gaan ook gereeld. Ons het eh, aangesluit uh, by die English Heritage. Ah, okay. So ons gaan en ek gisteraand het ek en dink dis ek een van my gunsteling castle ruins is in ek dink is in uh, Devon of Somerset. Is Corf Castle. Okay. En dis net ek dink die die geskiedenis en die of die hoe kom mense sê die ehm um, Dit is die reservations van alles wat yeah, gedoen is. Yeah. Jy jy kan gaan in haar plek toe en jy kan dit gaan sien. Ja. Yeah. Wat my heel fascineer. En ons gaan gereeld vir naweek gaan, gaan kyk ons net na klippe in die, in die in die <laughs> veld. <laughs> Let's where castles stood. Ja. yeah. <laughs> Maar dit is Dit is baie mooi. Ek hou van ek het nooit van geskiedenis gehou totdat ek hier gekom het. Ek word nogal snaaks. Ja. Ja. Jy jy gaan hom nou net aan. Ehm um, So dit is bring ons nou so 'n bietjie meer aan die einde van dinge is daar enigiets anders wat jy aan kan dink wat jy vir mense wil vertel van jouself of van enigiets anders of wil jy hallo sê vir enigiemand wat jy gaan laat maak luister o nee nee, nee. <laughs> ehm um, ja yeah, nee, dankie uh, ma om verskoning vra met jou ja my, miskien <laughs> miskien moet ek dit doen <laughs> ek het nog nie van gesê nie dat ek hierdie doen uh, sy is al so um, embarrassed wees En ehm, ja, Natasja, net dank je. dit was lekker. En en ek wil zeggen, um ek kan altijd, altijd, 'n Suid-Afrikaanse mens hoor. Um ehm, en in die tubes en um as ons um by ons rondstap en is, dit is lekker. En jy het um ek dink daar's um instantly a connection. Nee, is lekker. Dank je, Dankie Dank je, Natasha. Oi. Afrikaans. <laughs>